kas oled soe ja ilus ja väga soe ja ilus Se on kõik looja armutöö, jah, se on looja armutöö, ilus öö, armutöö, kuu valgel ööl. katsunaga redelitab õningule minna, neiukene mina ei jäta mitte sind. katsunaga redelitab õningule minna, ne mina minä jäta mitte sind. kas see ei ole Aida Lakk? jah, see on tõesti Aida Lakk. kas seal ei ripu kirju jakk? jah, seal ripub kirju jakk. Iluse armude aita Aida Lakk, kirju jakk. kuu valgel ööl aga redelita põningule minna, neiukene mina jäta mitte sind. aga redelita põningule minna, neiukene mina jäta mitte sind. seal lakas magab kenammal, jah, lakas magab kenammal, ta süütu nagu lambad all, jah, süütu nagu lambad all. iluse armude aidalak, kirjujak kenamal lambad all, kuu valgel kohatu, aga rebelid teeningule minna, neiukene mina jäta e mitte siin. katu, aga rebelid teeningule minna, neiukene mina jäta e mitte siin. kas seal ilmub poiste salk? jah, seal ilmub poiste salk. Neil kõigil käes on tugev malk. jah, neil kõigil käes on tugev malk iluse armutöö aidalak, kirju jakk, kenamal lambatal, poiste salk, tugev malk, kuu valgele katsoaga revelitab pöningule minna, neiukene mina ei jäta mitte sind. katsoaga revelitab pöningule minna, neiukene mina ei jäta mitte sind. kõnn hakkas karjub, ai-ai-ai, kõnn hakkas karjub, ai-ai-ai. ta keretäie peksa sai, jah, keretäie peksa sai ilutöö, armutöö, aida lakk, kirju jakk, elamal lambad all, poiste salk, tugev malk. ai, ai, ai, peksa sai kuu valgele. kattoa kareveli le minna. Ne jukkene minä jätä mittesin. Kattoa kareveli le minna. Ne jukkene minä jätä mittesin.